Alopex kai batos. Alopex fragmon anabainus e peide olistheesas catapiptein emellen e pelabeto pros boethe ian batu. Cae de podas epitais e ceines centrois haimaxas, cae algeesas pros auten eipen. Oi moi! καταφουγόουσαν με γάρ επίσε χως επίποεθόν σου χαίρον διέθεκας. Άλλες φάλες, ο χάουτε, φεζίν χε μπάτος, εμού μπουλεθέιζα επιλαμπέσθαι, χε έτης πάντων επιλαμβάνεσθαι αιώθα. Ο μύθος δε λόι ότι χούτο καί των ανθρώπων mataioi hosoi boe thois prostrechusin hois to adicein mallon emphyton.